suhbatimizni boshlashligimizdan avval biror bir mavzu tanlashlikdan avval doimgidek ko to'ramiz tomoniga va kelgan azizlarimiz tomoniga bir oz bo'lsada oila haqida tushuncha berishlik odatimizni davom ettiramiz oila haqida har qancha gapirsakda buni hayotda tadbiq qilishligimiz kam bo'layotganini hisobga olib bizlar ko'proq bu mavzularga to'xtalishlikka harakat qilamiz aslida o'zi qoidada majlis suhbatlarda ya'ni o'tirish majlis deganda o'zi arabcha o'tirish so'zini aytiladi har qanday o'tirishlar bo'lsin odamlar to'planib turadigan joy bo'lsin bizni umuman suhbat qiluvchilarni eng qiynaydigan narsa mavzu topishlik arablarni bir maqoli bor likulli majlisin maqol va likulli maskanin rijal deb qo'yadilar ya'ni hamma majlisni o'zini gapiradigan gapi bo'ladi hamma yerda o'zini gapiradigan kishisi bo'ladi deydilar bu maqol bu haqiqatda har bir majlisni o'zini gapi deganda o'sha o'tirilgan majlisga muvofiq o'tirgan odamlarni yoshlariga muvofiq va bo'layotgan marosimni mohiyatiga muvofiq so'zni topib shu so'z suhbati qilinishi kerak bu o'sha notiqlik san'ati notiqlik borasidagi xatoba ilmlarni qoidalaridan bittasi nikoh to'ylarida nikoh oila haqida aqiqa bo'lsa aytaylik marosimni majlisi aqiqa qur'oniy suhbat bo'layotgan bo'lsa qur'on bazmi bo'lsa qur'on va boshqa boshqa suhbatlarda har biriga o'ziga yarasha suhbat majlis talab qilgan maqol ya'ni aytilinishligi kerak bo'lgan gap talab qilinadi mana shu narsa tufayli bizlar imkon qadar o'sha nikohlarda nikoh haqida aqiqada farzand tarbiyasi haqida to'xtalishlikka harakat qilamiz ba'zan bir gaplarni ko'p ko'p qaytarishlikka ham to'g'ri kelib qoladi ba'zan esa hadeb o'sha bir gapni takrorlashligimizdan ko'ra boshqa biror yana bir mavzularni ham o'rtaga qo'ysakmikin qur'oni karimni ichidan biror bir kichikroq mayda suralardan o'rtaga qo'ysakmikin mana shu narsalarni bir hammalarimiz bir fikrlashib yangi bir ilmimizni ko'paytirsakmikin degan maqsadda ba'zi ba'zida yangi yangi bir mavzularda suhbat qilishlikka ham harakat qilib bolinadi bu shaxsan bizni tomonimizdan emas umumiy hamma shunaqa suhbat qilayotgan ahli ilmlar tomonidan qo'llaniladigan yaxshi bir tadbir xususan bizni andijon diyorimizda har kuni ilmiy suhbat bo'lyapti hozir desak inshaalloh xato qilmagan bo'lamiz bizdan tashqari yana qancha ulug' ustozlar qora akalar kelib suhbat qilyaptilar endi haligi likulli maskanin rijol degan joyiga kelsak ya'ni hamma majlisda o'zini gapiradigan gapi bor hamma joyda o'zini gapiradigan kishisi bor degan gapga kiradigan bo'lsak demak har bir joyda har bir hududni gapirishlikka loyiq bo'lgan mutasaddi mas'ul xodimlari gapirish kerak degan holat ham kelib chiqadi bizni hozir mana shu andijon diyorimizni hududidagi hamma mutasaddi bo'lib turgan mas'ul bo'lib turgan ustozi mukarram bo'lib turgan har birlari gapirishlikka haqlik lekin bizlarda taklif qilingan joyga ijobat qilishlik sunnat deb turib o'sha mas'ul bo'lib turgan gapirishlikka haqdor bo'lib turgan ustozlarimizdan imom domlalarimizdan qor akalarimizdan qor dadalarimizdan bir oz ularga yordam bo'lsin mayli degan maqsadda bizlar ham suhbat qilib kelyapmiz suhbat qilishligimizdan asosiy maqsad shariati g'arroga ozgina bo'lsada o'zimizni xizmatimizni qo'shgan bo'lsakda musulmon birodarlar bilan birgalashib allohni zikr qilsak degan bir fikr bor shuni barobarinda o'sha to'yga aytgan birodarimizni ko'ngillariga bir oz bo'lsada taskin berib haqlariga duo qilishlik maqsadida kelamiz shuning uchun bizlar mana bu suhbatlarni har birida har xil mavzularga to'xtalishlikka ba'zan bir mavzuda qaytarishlikka majbur bo'lamiz asosiy talab qilinadigan narsa qilinayotgan suhbatni to'g'ri qabul qilish man bu gapni bekorga aytmayapman hozir natijasini aytaman azizlar bizni sohbatlarimizni umuman kim bo'lishidan qat'iy nazar oxirigacha chiroyli holatda eshitib qabul qilish kerak suhbatlarda chala eshitib chala gapirish kerak emas mohiyatini tushunmasdan turib bunga baho ham berish kerak emas umumiy qaysi domla suhbat qilishdan qat'iy nazar bir qozini oldiga bir qancha odamlar kelibdilar bir davrda qozining oldilariga kelib bizning masjidimizni imomi eshak hang'irab yuborsa tahorat ketadi dedi shu rostmi debdilar qozi hayron bo'lib yo'q biror bir fiqiy kitobda bunaqa narsa ko'rmaganmiz eshak hang'irasa nima uchun tahorat ketar ekan kim aytdi bu gapni ha imomimiz aytdi biz guvohmiz biz eshitdik shuni o'z qulog'imiz bilan eshitdik imomni olib kelinglar debdi qozi imomni olib kelganlaridan keyin imomdan so'rabdilar taqsir siz shunaqa dedingizmi rostdan eshakning ovozi tahoratni ketkazadi dedingizmi deganlarida imom tabassum qilib kulibdilarda qoziga qarab ha shunday dedim debdilar qozi hayron bo'lib qaysi kitobdan oldingiz qaysi mazhabdan oldingiz qanaqa bu gap deganlarida bu kishi aytibdilarki taqsir man o'sha suhbatni qilayotganda sizga shikoyat qilgan birodarlarimiz yo'q uxlab o'tirgan ekanlar yoki e'tiborsiz yoki yarimidan kelgan bo'lsa kerak suhbat unda mana bunday bo'luvdi debdilar va suhbatini aytib beribdilar savol berilgan savol tayammum haqida bo'lgan edi debdilar ya'ni o'sha tuproqqa tayammum qilishlik hammamiz bilamiz tahoratga suv yo'q bo'lgan mahalda tayammum qilinadi tayammumni ketkazadigan narsadan birinchisi o'sha suvga qodir bo'lishlik qachon suv topilib qolsa demak darhol tayammum ketadi u odam tahoratini yangilashi kerak u odam masala qilganda shunday degan ekanlarki agar bir odamning eshagida suv ortilgan bo'lsa yuklatilgan bo'lsa eshagini yo'qotib qo'yib tayammum qilib namoz o'qiyman deyayotgan bo'lsa orqadan eshagi hang'irab yuborsa demak suv keldi uning tahorati ketadi eshak suv olib kelganini hisobiga tayammumi ketadi u o'sha zahoti eshakni ovozini eshitishligi bilan tayammum ketdi chunki uni suvi keldi degan maqsadda gapirilingan gap edi ekan ular qoziga olib borib to gaplarini yetkazguncha e, o'sha eshak hang'irab yuborsa torat ketadi dedi deb olib borilgan shuning uchun qaysi ustoz muqarram suhbat qilar ekan yo bizga o'xshagan tolibi ilm suhbat qilar ekan suhbatga daqiq e'tibor qilish kerak azizlar oxirigacha quloq solib xulosa chiqarish kerak nima maqsadda gapirilyapti nima gap bo'lyapti buning maqsadi nima edi degan xulosa bilan qilish kerak o'tirgan jamoatdan ham o'zimizdan ham har bir suhbatlarimizdan shunday chiroyli bir xulosa olishlikni allohdan so'rab qolamiz oila eng e'tibor qilinadigan narsalardan oila bir kichkina mitti ko'rinishidagi bir davlat butun katta jamiyat mana shu oilalarni qo'shilishligi natijasida keladi bir mahallada bir nechta oila va o'sha mahallalar natijasida bitta nohiya uning qo'shilishligi natijasida shahar va viloyatlar vujudga keladi katta bir jamiyat hosil bo'ladi demak bir oila bo'ldimi u o'z uz o'zidan bir katta bir jamiyatning mitti ko'rinishdagi holati bo'ladi shuning uchun ham biror din biror ummat yo biror kitob bizni dinimizdagi oilaga e'tibor bermaydi azizlar islom dini oilaga shu qadar e'tibor berilindiki alloh tomonidan marhamat bo'ldiki qur'oni karimda oilaning bir nechta holatlari muolaja qilinadi suratul niso suratul niso mana sura ayollar surasi nozil bo'lishligi ayollar deb atalanishligi yo surai taloq yoki taloq surani nozil bo'lishligi yoki bo'lmasa mana bu sura baqaroni o'zida bir qancha oyatlarni oilaning muolajasi haqida kelishligi bular hammasi demak qur'oni karimda oilaga naqadar e'tibor berganligini ko'rsatadi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning o'zlari ham juda ko'p hadislarni oilaga bag'ishladilar ayniqsa rasulimiz sollallohu alayhi vasallamda alloh taolo bu kishiga o'zining salovat va rahmatlarini yuborgan bo'lsin hayotlarini sir tutmaganliklarini o'zi katta bizga baxt edi sarvari koinot onalarimizni qaysi birlari bilan yashasalar o'sha yerda bo'lib o'tgan har bir narsa tashqariga chiqardi sahoba onalarimiz rasulimiz alayhissalotu vassalam bilan birga yashab mana bu narsani aytmaylikmi odamlarga bizni hujramizda mana bu voqea bo'ldi buni sir saqlab qo'yaylikmi degan bir holatlar bo'lmagan bo'lganlari kamdan kam bo'lgan bu haqida hozir to'xtalamiz lekin aksar holatda rasulimiz alayhissalotu vassalam o'zlari aytardilarki mani hayotimda odamlardan yashiradigan narsa yo'q har bir qadami sunnat edi oisha onamizni rasulimiz alayhissalotu vassalamga uylanishlik hikmati oysha onamiz anchagina yosh edilar sarvari koinotga uylanishliklarini hikmati oysha onamiz yosh bo'lganliklari uchun zehnlari o'tkir bo'lganligi uchun oiladagi ko'p narsalarni yaxshi o'rganib borardilar keyinchalik odamlar kelib oila haqida savollar berganda oyisha onamiz yo'q biz rasululloh alayhi bilan yashash davrimizda mana bundoq bo'lgan bundoq voqealar bo'lgan demak mana bu to'g'ri mana bu noto'g'ri deb aytardilar mana shu oyisha onamiz tufaylidan alloh bu kishidan rozi bo'lgan bo'lsin sarvari koinotni qandoq g'usul qilishlari qandoq tahorat qilishlari hatto qandoq uxlashlariyu ibodatlarigacha biz bildik bundan kelib chiqyaptiki rasulimiz alayhissalotu vassalam hatto uylarida ham noma'qul ish qilmaganliklari hatto o'z oilasi bilan bo'lgan muoshirat odoblarida ham mustaqim o'zlarining olloh belgilagan husni xulqda turganliklari nishonasi juda ko'p narsani biz oysha onamizdan o'rgandik oysha onamiz oila sirlarini ko'pini aytdilar mana masalan ramazon oylari to'g'risida so'ralinganda aytdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam g'usul qilmasdan oldin saharlik qilganlar keyin g'usul qilganlar degan gapni sahih hadisda keltiradilar biz bu gapni qayerdan bilardik agar oysha onamiz aytmasalar demak mana shu narsa mabodo bandalik bilan shunaqa holatda uxlab qolina deb saharlik ziq bo'lib qolganda shu narsani iste'mol qilish keyin orqasidan shuni qilib olishligi ya'ni g'uslni qilib olishligi yoki tahoratni qilib olishligi ijozat degan so'zni kelib chiqishiga turtki bo'ladigan sabab bo'ladigan bir hadislardan misol tariqasida keltiryapmiz buni bunday holatlar juda ham ko'p bo'lgan oyisha onamiz butun oilalarini har birlarini aytib berganlar mana shu o'zi shu hadislarni o'zi islomda oilada naqadar ahamiyatli holat bo'lishligini bizlarga lozim ekanligini ko'rsatadi oila hazil ish emas oila insonni katta bir mas'uliyatni bo'yniga olishlik bilan birga ummatni ko'paytirishlikka hissa qo'shishlik bo'ladi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam shuning uchun uylanishlikni va ko'payishligini va ummatini ko'p bo'lib turishligidan qiyomatda faxrlanishligini aytganlar oilaviy holatlarda ba'zan insonlarni o'zlarini ichlarida ham kelishmovchiliklar bo'lib qolishligi mumkinligi uchun ham rasulimiz alayhissalotu vassalamning o'zlarini holatlarida ham bu narsalar bo'lib qolgan ba'zan kunlarning birida oyisha onamiz abu bakr siddiqni chaqirdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari chaqirdilar oyisha onamiz bilan rasulimiz o'rtasida bir hukm hakamlik qilish kerak bo'lib qoldi abu bakr siddiq chaqirdilar ikkalalari demak ozgina oralarida bir muomala bo'lgan oilada shunda abu bakr siddiq keldilarda rasulimiz alayhissalotu vassalam bilan oysha onamiz o'tiribdilar hazrati muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz aytdilarki yo abu bakr siz o'zingiz bir eshitib bizga hukm qiling dedilar shunda keyin kim birinchi gapiradi dedilar abu bakr siddiq qaysinglar birinchi gapirasizlar deyandilar oysha onamiz oldin rasululloh sollallohu alayhi vasallam gapirsinlar dedi lekin dedilar orqasidan yonlarida abu bakr siddiq turib lekin faqat haqiqatni gapirsin dedi shunda abu bakr siddiq shundoq o'girildirdi qizlarni tarsaki tortib yubordi betlariga bir shapaloq urdida bu nima deganing badbaxt rasululloh sallallohu alayhi vasallam biror marta haqdan tashqari gapni gapirganmi o'zi dedi bo'lmasa qizlariga hakamlik qilgani chaqirildi shu holatda shu qizining o'sha gapini e'tibordan chetda qoldirib qo'ymadilar chunki o'sha gap ham bir kuni hadis bo'lib qolishi kerak edi o'sha bo'lgan voqea ham mana hozir bizga shunday yetib keldi mana shunday zikrni qilib berdilar shu yerda biror narsa yashirilinmadi bu rivoyat shu holacha keldi ko'ryapsizmi qanday islomda yolg'on aralashmaydi abu bakr siddiq o'girildilarda tarsaki tortdilar allohdan qo'rqmaysanmi san rasulullohni biror marta nohaq gapirganini eshitganmisan o'zi nimaga bu zotdan haqni talab qilasan haq gapiring deysan dedilar mana shunday oilaviy murosasizlik ba'zan oilalikda kelishmovchiliklar hozir bo'lib qolganimizda isloh qiluvchilar xolis bo'lishligi mana shu narsadan olinadi xolis bo'lishligi qizi tarafini olmasligi yoki boshqani tarafini olmasdan xolisona turishligi va har bir holatda ahamiyatli gaplarga daqiq e'tibor berishlik talab qilinadi bunday mojarolar ko'p bo'ldilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam o'zlari onalarimizni har birlarini navbatida kirardilar bugun hafza onamizning navbatlari bo'lsa hafza onamizni hujrai saodatlariga kirardilar ertasiga oyisha onamizni ana bundan keyin zaynab onamizni sofiya onamizni moriya qibtiya onamizni hamma onalarimizni xonalariga asta asta o'z navbatlarida kirardilar bu adolatni biror marta ham buzmagan edilar kunlarning birida hafsa onamizning navbati kuni rasulimiz alayhissalotu vassalam bu voqeani mufassirlar ham tarixchilar ham ikki xil rivoyat qiladi tahrim voqeasi deydi buni moriya onamizni hujralariga kirib qoldilar aslida bu kuni hafsa onamizning hujralarida bo'lishlari kerak edi bu narsadan hafsa onamiz xafa bo'ldilar chunki tabiiy holat bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ular bizdan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rishlari sevishlari va bu zot bilan shar'iy suhbatda bo'lishlari onalarimiz uchun baxt edi va boshqa ayollarga nisbatan sarvari koinotni rashk qilishlari bularni tabiiy holat edi hafza onamiz xafa bo'lib qoldilarda oisha onamiz bilan bu narsani shikoyatini ham qilishdilar shunda bular aytdilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha moriya onamizning uylariga faqat asal sharbatini ichgani kirardilar sofiya onamiz kechirasizlar aka sofiya onamiz ekan uylariga asal sharbatini ichgani kirar ekanlar bu onamiz nihoyatda asalni sharbatini chiroyli qilar ekanlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni xush ko'rar ekanlar mana shunda kirdilarda haligini ichishlik uchun kirganligini ular bilib qoldilar va o'zlaricha aytdilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu asal sharbati uchun bu yoqqa kirdi bo'lmasa kirmasdilar bu sharbatni yaxshi tayyorlaydida dedi buni yo'li oson dedilar endi buni oldini olamiz mana oldimga rasululloh kirganda dedilar siz og'zingizdan badbo'y hid kelyapti nima yedingiz deymiz dedilar rasululloh alayhivasalomni eng yomon ko'rgan narsalari badbo'y hid edi shuning uchun ham sarimsoq piyoz yeyishlikni qat'iy man qilganlar masjidga kiruvchilar uchun boshqa payt mumkin shuning uchun ham bu gap og'ir kelishi aniq edi onalarimiz aytdilarki sarvari koinot kiruvdilar nima yedingiz og'zingizdan badbo'y hid kelyapti dedi shunda rasulimiz alayhissalotu vassalam aytdilarki man asal sharbatidan boshqa narsa ichmadim dedilar e, bu juda badbo'y ekanda buni hidi dedilar xuddi shu gapni oysha onamiz ham aytdilar orqasidan keyingi navbatlari kirganda avval oysha onamizga kirdilar keyin hafsa onamizga kirdilar ikkisidan biriga avval kiruvdilar ikkalasi ham shu gapni gapirganlaridan keyin ham shuni orqasidan shu asal sharbatini deb bizni tashladingiz mana badbo'y hidi dedi mani navbatimi dedi habza onamiz boshqa gaplarni ham gapirdilar ikkinchi bir rivoyatda habza onamizni uylarida o'sha suhbat qilganlari onamiz bilan deydilar sofiya onamiz bilan mana buni eshitganlaridan keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallam juda hijolat bo'ldilarda aytdilarki man dedi o'zimga shu asal sharbatini shu asalda harom qildim dedilar bugundan boshlab shuni ichmayman dedi alloh taolo oyat tushirdi istaizubillah ya ayuhan nabiy lima tuharrimu ma ahallallohu laka tabtaghi mardota azvajik dedi ey ollohning rasuli muhammad sallallohu alayhi vasallam nima uchun siz ayollaringizni roziligini olaman deb turib olloh halol qilgan narsani harom qilasiz dedi shu ayollarni mojarosi tufayli mana shu oyat nozil bo'ldi shundan keyin rasulimiz alayhissalotu vassalam bu gapni nihoyatda hijolatlik bo'ldi ikkinchi rivoyatda o'sha habza onamizni hujralarida u onamiz bilan suhbat qilganligi uchun habza onamiz xafa bo'lganlarida man sofiyani o'zimga harom qildim degan deb keladi ikkisi ham o'sha bir gap balkim o'sha ham asal ichib ham suhbat bo'lgandir ikki xil rivoyat keladi mufassirlardan tarixchilardan ham mana bu holatdan keyin demak rasulimiz alayhissalotu vassalam o'sha qasamlari evaziga endi kaforati uchun bir necha kun ya'ni uzlatda chilla o'tirishlikka to'g'ri keldilar kaforatiga o'tirib oldilar ajralib o'tirib oldilar bu gap tashqariga chiqib ketdi odamlarda shunaqa gap tarqaldi sahobalardaki rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollarini hammalarini taloq qilibdi ekanlar o'zlari kirib hujradan berkinib berkinib o'tiribdilar xafa bo'libdilar dedi bu gap juda ham atrofga chiqib ketganlaridan keyin hazrati umar roziyallohu anhu qizlari hafza onamizni oldilariga keldilar kelib aytdilarda qizlariga qarab qizim sen rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunaqa deyaptilar ayollarini ba'zilarini o'zlariga harom qilibdilar shunaqa holat bo'libdi ekan mana shu bo'lgan fitnada seni ishtiroging yo'qmi dedilar qizlariga shunda hafza onamiz yig'lab yubordilar yig'lab yuborganlaridan keyin hazrati umar aytdilarki men senga aytganman rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'radigan ayollarigadan bo'lsa ham maslahatini olganingda rasulullohni ziyoniga qilmagin ollohdan bir balo boshingga tushmasin demaganmidim qizim dedilar endi ollohga nola qilgin agar rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqmaydirgan bo'lsa unda man seni o'zim azoblayman dedi to'g'ri rasululloh alayhivasallamni oldilariga bordilarda ijozat so'radilar kirishlikka hazrati umar roziyallohu anhu hazrati bilolga aytdilarki umar kelibdi kirib so'ragin kirishlikka ruxsat berarmikinlar dedilar hazrati umar kirdilar qaytib chiqib hazrati umarga ruxsat bermaganligini ya'ni umuman javob bermaganligini aytdilar hazrati umar roziyallohu anhu juda hijolat bo'lib u yoqdan bu yoqqa yurdilarda yana kelib aytdilarki e bilol so'raginki hazrati umar kelibdilar kirishga ruxsat berasizmi deyapti deb so'ragin dedilar hazrati bilol yana kirdilarda yana indamadilar aytsam dedilar uchinchi martadan keyin ruxsat berdilar shunda hazrati umar shundoq kirsalar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'yraga boshini qo'yib uxlab yotgan ekanlar hazrati umar kirib yig'lab yubordilar shunday sarvari koinotdagi zot shu bo'yrada yotganini ko'rib yig'ladilar yig'lab yubordilarda aytdilarki ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam alloh taolodan so'rasangiz bo'lar edi kisro rum qaysarlariga bergan boylikdan bizga ham bersa bo'lardi sizni tayingizga shunday bo'yrada yotibsiz siz ular kofir bo'lsalarda qanday taxtlarda o'tiribdilar dedi shunda rasulimiz alayhissalotu vassalam uni shoshilmay turishlikka balki allohning ne'mati musulmonlar uchun oxiratda bo'lishligi haqidagi gaplarni gapirib nasihat qildilar hazrati umar roziyallohu anhu ayollaringizni taloq qildingizmi deb so'radilar rasulimiz hazrati umarga boshlarini ko'tarib qaradilarda yo'q dedilar shunda hazrati umar aytdilarki ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam biz makkadan madinaga kelganimizda makkada turganimizda ayollarimiz bizga juda ham qattiq bo'ysunardilar madina ayollari esa sal uylarida erlariga uncha bo'ysunmaydi ekan shuning uchun ayollarimizni sal huquqlari o'zlariga o'tib bir oz beodob bo'lib ketdimikin sal qattiqroq tegilsamikin ularga degan gaplarni gapiruvdilar rasulimiz tabassum qilib kuldilar kulganlaridan keyin rasulimizni oldilariga hazrati umar o'tirib oldilar va bir qancha suhbatlarni qildilar mana shundan keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam keyin o'sha holatidan chiqib yana ayollari bilan istiqomatini davom ettirdilar bu gapni gapirishligimizdan maqsad nima azizlar demak rasulimiz sollallohu alayhi vasallamni har bir holatlari yo qur'on yo hadis orqali bizga bilinib kelgan oila muolajasi shu darajada e'tibor qilingan hatto ayollarni ko'nglini ehtiyot qilish maqsadida rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu darajaga borganlar shuning uchun ham azizlar bu oilani hech ham hazil paymalmaslik balki buni nihoyatda jiddiy bir qabul qilishlik va oilada bo'ladigan har bir mojarolarni kelishmovchiliklarni chiroyli hal qilishlikka harakat qilish kerak man doimo bu haqida suhbat qilganimda nikohda bo'lib o'tadigan voqealarga astoydil to'xtalaman nega bunday qilyapti desangiz haligacha nikohni fazilatini bizlar tushunmaymiz nikoh azizlar bu ikkita oilani boshqalarni oldida guvohlik berib rozi rizolik berib bir birlari bilan bayat qilib oila qurishliklari nakaha degani arabchasiga rasmiylashtirish hujjatlashtirish rozi rizolik olish degan ma'nolarni o'zini ichiga oladi mana shu holatni bizni birodarlarimiz bizning hamyurtlarimiz sal e'tibor qilmayaptilar nikohga jiddiyroq munosabatda bo'linmayapti asosiy oilaning to'yini ham asosiy belgisi nikoh mana bu to'y bu nikohning e'loni bu sunnat bizni mazhabda sunnat muakkada hisoblanadi ba'zilar sunnat mustahabban debdilar umuman sunnat qatoriga qo'shilingan lekin moliki mazhablar vojib deganlar valimani e, to'yni nikohini lekin bizlarda shunisiga katta e'tibor qilamizu farzi qolib ketib qoladi e'tibordan chetda qoladi farzi o'zi nikoh edi bir narsaga hayron bo'lamizki mana shu nikoh butun umr mobaynida bir marta o'qiladigan narsa to'g'ri nikohning asosiy sharti guvohning bo'lishligi mahrni aytilishligi mahr bo'lishligi kelin kuyovni bir biriga qabul va ijob bo'lishligi mana bu narsa talab qilinadi nikohda guvohlarni ikkita erkak bo'lishligi yoki bitta erkak ikkita ayol bo'lishligi bu aqallasi eng ozi lekin rasulimiz alayhissalotu vassalam nikohda guvohlarni ko'paytiringlar deb aytdilar nima sababdan chunki o'sha nikohda guvohning ko'payishligi oila mustahkamligi va e'lonini kuchayishligiga sabab bo'ladi ammo lekin ba'zan bizlarni mana nikohga olib boradilar shunday bir holat qilib qo'yadiki na biz kelinni ovozini eshitamiz na bizning nasihatimizni kelin eshitadi nikohga borilinganda yoki o'sha to'yga uylanayotgan birodarimiz ukamiz yoki bir tanishimiz bo'lsa nikohga olib boradigan bo'lsalar o'sha zagsga qiladigan darajadagi ahamiyatni qilmaydi nima uchun mana shunaqa bo'layotganini nikohni shunchaki bir urf ota bobomiz qilib kelgan biz ham qilamiz degan holat bilan qilinadi nikoh bu qur'onni buyrug'i payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning amrlari busiz bo'lmaydi buni qilinmasa harom bo'ladi degan aqida bilan qilish kerak odamlar gapiradi yoki urf odat deb qilinmaydi bu narsa nikohga olib borilgandan keyin biz odatimiz mana borsak aytamizki o'sha bizda bilasizlar bir eshikni bu yog'ida kelin turadi bu yog'ida kuyov turadi na masalamizni eshitadi na suhbatimizni eshitadi u yerda bir qancha o'zlaricha o'sha kelin tomondagilar ham juda yam o'rangan chirmangan ichkarida o'tirgan juda bizni qiynaydi hatto suhbatlarda eshitmay qolamiz ba'zan rozi bo'ldim deganlarni ham ba'zibir ikki qaytarib eshitamiz biz borib qolsak ba'zan aytamizki birodarlar shu bitta uyga kirsakda o'rtadan chiroyli bir parda tortilsa bir tomonda ayollar bir tomonda o'tirsa biz bir yarim soat hech bo'lmaganda bir suhbat qilib nikoh qilsak butun umr mobaynida bir marta bo'ladigan nikohni olib sen bag'ishladingmi san qabul qildingmi deb qo'yishlik bilan bo'lmaydi nikohga sharoit qilinsa biz u yerda oila qurilayotgan mas'uliyatini kelinga tushuntirsak bag'ishladim deganda nimani iroda qilayotganini tushuntirsak kuyov to'ramiz qabul qildim deganda nimani qabul qilayotganini aytsak ana bundan keyin o'sha yerda o'zida mahrni hal qilsak mana bu mahr bo'ladi aqlli mahr bundoq bo'ladi diniy idorani chiqargan maqr mahrdagi fatvosi bundoq bo'ladi siz shu mahrga rozimisiz deb kelin tomondan rizoliklarni olib ana bundan keyin shar'iy oila haqida bir oz suhbatlarni qilganimizdan keyin rozi rizolikni olgandan keyin ana bundan keyin nikoh xutbalarini o'qib qur'on tilovatini qilib duo qilib chiqsak judayam fayzli bo'lmaydimi sizlar mana shu narsa bizda yo'q bizda shoshilib keladida domla tezlik bilan borib nikoh qilish kerak o'zimiz bilan o'zimiz ovora bo'lib qolibmiz deydilar hamma narsa bo'lyapti hamma narsaga vaqt topilyapti afsus shu nikohga kelganda o'n daqiqa vaqt qoladi xolos uni ham o'sha ostonada shoshilib pishib o'qishimiz kerak shunaqa holatlar bo'lib qolganda shaxsan bizni kamina xodimingiz unamayman man aytdimki o taqsir buni mas'uliyati og'ir boshqasiga qilgizing shuncha harakat qilyapsiz shuncha to'y qilyapsiz nikohni e'loni uchun shu xarajatlarni qilyapsiz bir ozgina nikohga e'tibor qilish kerak yana bitta dahshatli narsa noto'g'ri bir bid'at kirib qolgan qiz bolaga o'sha birinchisida aytmaysan ikkinchisida aytmaysan iloji bo'lsa shu besh marta aytkizdirasan bo'lmasa odamlar zo'rg'a turibdi ekan deydi deydilaru biz borganimizda bir xilgilarni atlari ismlari qiyin bo'ladi otasini ismi qiyin bo'ladi besh marta aytsangiz ham oxiri keyin ha roziman deydiyu lekin o'sha qizga ey sen ustoliga chiqmagin uyat bo'ladi desangiz to'polon qiladi chiqaman deb roziman degani uyaladi ammo ustoliga chiqqani uyalmaydi bunaqa holatlarni juda ko'p guvohi bo'lyapmiz o'sha bidatlarni yo'qotish kerak birinchisida agar bag'ishladingizmi rozimisiz deganda aytsa muhabbatni issiq bo'lishligi oilani farovonligiga juda katta ta'sir qilar ekan holbuki o'zi biz aslida sukut saqlashligini ham rozilik alomati deb olishimiz olamiz hadis bor bunga oyisha onamiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollarni majbur qilib nikohlab bo'lmaydi albatta ular roziligini bildirish kerak qiz bola roziman deyish kerak deganlarda oyisha onamiz ya rasululloh alayhi vasallam qiz bola uyaladida roziman degan deganlarda rasulimiz aytdilarki sukut saqlashligi ham e, rozi bo'lganlik alomati dedilar sukut alomati rizo dedilar shuning uchun sukut saqlaganda ham rizolik alomati bo'ladi lekin roziman deyishligi ko'pchilik oldida kuyovning qalbi taskin bo'lishligi guvohlarni qalbini taskin bo'lishligi va oilani o'zini ixtiyori bilan chiroyli holatda bo'layotgani nishonasi bo'ladi kuyovni oldida o'tirib olib uch marta to'rt marta besh martagacha aytiltirishlik bu yaxshi emas shuni ayollarga o'rgatish kerak bu bidatni yo'qotsin o'sha birinchisida roziman deyish kerak chunki biz undan oldin qancha suhbatlarda qilamiz oila haqlarida gapiramiz mana shuncha suhbatdan keyin ham yana besh martagacha indamasdan o'tirib oxiri roziman deyishligi go'yoki majbur qilgandek holat bo'lib qoladi shu narsalarni o'rgatish kerak kuyov to'ramizdan ham mana shu narsani chiroyli qabul qilib qabul qildim deganda kelin eshitishligi talab qilinadi va mana bu joyda biz suhbat qilamiz biz kuyovni nikohida bo'lmadik agar bo'lganimizda edi mana shu narsani o'sha joyda qilgan bo'lardik biz kelinga o'sha nikohda turib shu narsani taklif qilamiz aytamizki mana bu narsalar hozir yozilib bo'layotgani albatta shu narsani kelgusida kuyovimiz ko'rishligi va buni kelinimiz ham eshitishligini e'tiborga olib biz o'sha nikohda bo'lishligi lozim bo'lgan gapni hozir gapiryapmiz kelinga qarab aytiladiki muhtarama singlimiz muhtarama kelinimiz ma'suma bir muslima qizimiz alloh taolo sizni baxtli saodatli qilsin bugun siz eng katta bir qadamda oila qadamini tashladingiz sizga alloh taolo fotima onamizning xulqi bilan xulqlanishligingiz oyisha onamizning xulqi bilan xulqlanishligingizni nasib qilsin siz bugun o'z uyingizdan o'zga bir uyni ixtiyor qilib ketyapsiz siz bugun bag'ishladim degan muborak so'zni aytasiz siz o'zingizni shu kishining butun umr umr yo'ldoshi bo'lishlikka vafoli yor bo'lishlikka va'da qilib o'zingizni bag'ishlayapsiz bundan buyog'iga faqatgina siz endi mana shu eringizni iznida bo'lasiz bu kishini rozi qilishlikka harakat qilasiz va hokazo gaplarni gapirib kelinni biz holatini tushuntiramiz uyga kelganda nima qilish kerak qaynota qaynona bilan qanaqa muomalada bo'lish kerak mana shu narsalarda nasihat nuqtai nazaridan kelinga aytiladi uni orqasidan kuyovto'ramizga siz qabul qildim deyapsiz nimani qabul qilayotganini his qilyapsizmi qabul qildim deganingizda judayam katta mas'uliyatni olyapsiz endi buni buyog'iga bir o'zingiz emas ayolingizga ham javob berasiz buni buyog'iga ayolingizga har bir xatti harakati uchun qiyomatda javob berasiz namozi uchun ham va hokazolarni aytamiz mana shularni qilingandan keyin ana ini qabul ijobni qilib xutba o'qilib duolar qilinadi azizlar shuning uchun mana bu nikoh borasida yaxshiroq ahamiyat berilinsa degan gaplarni biz nasihat qilib aytmoqchimizki nikohni shunchaki ko'r ko'rona urf uchun qilinmasin nikoh payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam qilgan ish deb ollohning amri deb itoat qilib qilinilsa va biz aytgan shartu sharoitlar bilan bo'lsa yaxshi bo'ladi undan tashqari mahrni ehtiyotini qilish kerak nikoh qilinayotganda mahriga nima beriladi desa to'g'ri kelgan narsani mahriga deb aytib bo'lmaydi agar aytilsa uni berish kerak bir uy ayvon dalasi bilan mana bundoq bundoq deb oldinlari aytilardi ekan eski holatlarda bu narsa bo'lmaydi u narsani berish kerak agar o'sha uyda kelinniga sizga mana shu mahr bo'ldi desa u kelinni haqqi bo'lib qoladi uni birov xo'jayinchilik qilolmaydi kelin xohlasa uni sotib yuborishga haqqi bo'lib qoladi shuning uchun aniq bir mahrini kelishib diniy idorada masalan tillo uzuk belgilangan bo'lsa hozir o'sha tillo uzukni mahr deb berib shu rozimisiz deb rizoligini olib ana shundan keyin nikohlarda qilinsa haqiqiy sunnatga muvofiq nikoh bo'lardi ana endi biz boshqa yana undan keyingi bo'ladigan bidoatlarni aytaylik nikohdan keyingi bo'ladigan kelinni huzuriga kirilishdagi bo'ladigan bidatlar xurofat zalolat ishlar bularni hammasini endi biz imkoniyatimiz yo'q bu to'ylarda gapira olmaymizu mana shu narsalarda ham o'sha kuyov to'ramiz o'zi avvalroq bir rejasini olib borishi kerak imkon qadar sunnati qanday bo'lsa shu holatda qilishlik kerak oilani sunnat bilan rasulimiz alayhissalotu vassalamni ko'rsatmasi bilan bo'lgan oila inshaalloh farovon oila bo'ladi biz orzu qilamiz mana bugungi uylanayotgan ukamizni <clears throat> oilalari mana shunday bir chiroyli farovon bir hayot kechirishlarini mahrlari ado qilingan o'zlari mana rizoligi bilan o'tirilgan bir holatda bo'lishlarini allohdan so'rab qolamizda bir oz bo'lsada biz mana shu mavzuga yana to'xtaldik inshaalloh hali oila haqida qancha qancha gaplar bor mavridi kelganda yana bizlar suhbat qilib ketarmiz inshaalloh ammo payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning bir so'zlariga muvofiq asosiy bir mavzuyimizga o'tsak rasulimiz aytadilarki xayrul kalam kalamulloh deydilar so'zlarning ichida eng yaxshi so'z bu ollohning so'zidir dedilar shuning uchun imkon qadar agar bir majlisda qur'on o'qilinsa va shu qur'oniy suhbat bo'lsa katta bir savob bo'lishligi allohning nuri yog'ilib turishligi va qur'onni ichidan bitta ma'noni o'rgangan kimsa nihoyat darajada katta savobga borishligini e'tiborga olib qur'oni karimni ichidan bir surasini sizlar bilan tanishib qo'ysak bu sura ehtimol boshqa joylarda ham qilingan bu mavizalarimiz bo'lgan lekin shunday bo'lsada hozirgi kunimizga ham taalluqli bo'lganligi uchun va eng ahamiyatli bir suralar qatoridan albatta hamma sura ahamiyatli ya'ni hozir biz uchun zaruriy bir masalalar ichida yotgan o'zini muolaja qilgan ulug' bir suralar qatoridan hisoblanadigan va ko'pchilik yodlagan bir suramiz bu surai val asr bo'ladi mana shu haqida bir to'xtalib tafsir qilinsada inshaalloh buning fazilati savobi ila xonadoniga alloh fayz bersa baraka bersa va eshituvchilar hammamiz shoyatki mana shunga bir amal qiluvchilardan bo'lsak imom shofiy rahmatulloh alayhi aytgan ekanlarki agar degan ekanlar qur'onda surai val asr nozil bo'lib to'xtab qolganda edi bir yuz o'n to'rtta sura bo'lsa shundan bitta val asr to'xtab qolganda odamlarda hidoyat topishiga shu sura kifoya qilgan bo'lardi degan ekanlar bu sura shunday ulug' sura ekan tafsirlarda yozadilarki sahoba ikromlar qachon o'zlari to'planib qolsalar ikki kishi to'planadimi uch kishimi to'rt kishi to'planadimi to'planib suhbatlashib o'rnidan turishlaridan oldin val asr surasini o'qimasdan turmas ekanlar qayerda to'planib qolsalar qayerda ko'rishib qolsalar albatta hol ahvollarini so'rab suhbatlashganlaridan keyin debdilar val asrni o'qib keyin tarqalar ekanlar mana shu hadisni ko'rganimizdan keyin va imomi shofiy rahmatulloh alayhi mana bu gaplarini eshitgandan keyin bu suraga yaxshiroq bir ahamiyat berishlik ishtiyoqi bizda ham tug'ildi nega endi ayni val asrda ekan shuncha sura bor nima uchun endi sahobalar ayni shu val asrda o'qir ekan nam bunga buncha qadar e'tibor qilinardi ekan degan bir qiziqish bilan mana shu surani bir ichkarisiga kirishlikka harakat qilindi eslatib o'tmoqchimanki bu qilinayotgan qur'onni o'zbekcha tarjimasi deyilmaydi qur'onni ma'nosini o'zbekchasi deb qabul qilinadi azizlar qur'onni tarjimasi bo'lmaydi hech qachon qur'onni arabchadan birov hech qachon o'shanday tarjima qila olmagan qila olmaydi ham arabcha qur'onda arabcha nozil bo'lishligini sababi ham qur'onning mo'jizaligi va qur'onning ichidagi haqiqatlarni arab tilidan boshqada birortasi ifoda qila olmaydi o'zbekcha tarjimani o'qiysizmi turkcha tarjimani o'qiysizmi u ma'noni tarjimasi qur'onni emas shuning uchun mana bu val asrning o'sha ma'naviy tarjimalariga va tafsirlariga murojaat qilinganda nihoyatda katta bir ma'nolar yotganligini biz ko'rdik kelinglar azizlar sahobalarning orqasidan ergashaylikda biz ham bugun shu majlisda mana shu val asrni o'qib keyin o'rnimizdan turaylik sahobalar o'zlari buning ilmini bilganligi ma'nolarini tushunganligi uchun ular shunday qiroat qilib ketavergan edilar biz esa buni hammamiz ma'nolarini tushunmaganligimiz uchun majbur bo'lamiz ekan ma'nolariga murojaat qilishlikka val asr surasi eng kichkina suralardan uch oyatlik suralar qatoridan hisoblanadigan va qasam bilan boshlanar juda ham ko'p azizlar bu qasam bilan boshlanishligini asli sababi alloh taolo qasam ichib aytilgandan keyingi gapning ahamiyatli ekanligi agar olloh qasam ichyaptimi demak o'sha qasamdan keyingi kelayotgan gap nihoyatda ahamiyatli e'tiborli ekanligini nishonasi ikkinchisi mana shu qasam ichilayotgan narsani o'zini ham ulug'likligi ifoda qilinadi shuning uchun ham qur'oni karimda alloh taolo bir nechta holatda qasam ichib so'zlarni boshlaydi va shams deydi masalan quyoshga qasam va layl qora tunga qasam mana va tini va zaytuni mana tin anjirga qasam qasam ichaman zaytunga qasam ichaman tur tog'iga qasam ichaman va hadal baladil amin mana shu tinch bo'lgan shaharga qasam ichaman deb makkani alloh taolo iroda qilib qasam ichadi va bundan tashqari nihoyatda val qur'an qur'onga qasam ichaman degan joylari keladi demak qayerda o'sha vov bilan boshlangan bo'lsa demak o'sha avvalida endi vov ham atif ham bo'lib keladi lekin qasam holatida kelgan bo'lsa demak o'sha qasam ichilayotgan narsa nihoyatda bir katta ahamiyatga egaligi ko'rinadi va bundan keyingi kelayotgan xabar ham mo'minlarni sergak torttiradi olloh qasam ichib aytyaptimi demak undan keyin nihoyatda bir ahamiyatli narsa yotibdi mo'min odam qalbi titrab ketadi qolaversa mana bu qasam ichilishlikda alloh taolo yana bir narsani bizga muolaja qilib o'rgatyaptiki azizlar alloh taolo mana anjirga qasam ichibdi aytaylik zaytunga qasam ichibdi yoki tur tog'iga qasam ichibdi biz ham ertaga xuddi shunga o'xshab zaytunga qasam ichaman nonga qasam ichaman mana bunga qasam ichaman deyishligimiz mumkin emas bo'lib qoladi bu faqatgina alloh taoloning o'ziga xos bo'lgan qasam olloh o'zining qudratlariga qasam ichishlikka haqli olloh o'zining yaratgan qudrati bilan o'zining qudratiga qasam ichib man quyoshga qasam ichaman deyotgan bo'lsa demak olloh quyoshni o'zi yaratdi o'zini nomiga qasam ichgan bilan barobar o'zi yaratdi lekin biz insonlar xususan musulmon mo'min bandalar ollohni nomidan boshqa narsaga qasam ichmaymiz bu mumkin emas bu faqatgina qasam olloh bilan ichiladi arablarda vallohi tojiklarda baxudo deb ichiladigan qasamlar allohning nomi bilan degan ma'noda mana shugina qasamga o'tadi xolos va biz bunga to'xtalayotganimizni sababi demak mana bu qasamlarga olloh ichibdi deb shuni o'zlarimizga dastur olmasligi uchun to'xtalyapmiz mavzudan chiqib bo'lsa ham lekin alloh taolo o'z qudratiga qasam ichadi siz bilan biz bugun o'qib o'rganmoqchi bo'lgan mana bu suramizda esa alloh taolo asrga qasam ichdi val asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr mana bu oyati karimada mana bu surada olloh qasam ichayotgan narsa asr asrga qasam ichaman dedi olloh ulamolar mana shu asrga qasam deganda asrda nima deganiga mufassillar to'xtaldilar ba'zi birlar aytdilarki bu yerda asrdan murod vaqt bir asr dedilar alloh taolo bir asrga qasam ichyapti demak bu bir asr deganda bir vaqtga qasam ichyapti demak bu juda ham muborak muqaddas narsa ekan chunki mana shu vaqtni g'animat bilishlik vaqt esa ollohning qudratining nishonasi mana shu asrni ham olloh keltiradi shuning uchun olloh bunga qasam ichyapti deb ulamolar tafsir berdilar ba'zi ulamolar ba'zi mufassirlar asrdan murod asr namozi dedilar chunki qur'oni karimda alloh taolo namozni muhofaza qilinglar va solatil vusto deb keltiradi va asr namozni o'rta namozni deydilar o'rta namozdan murod asr namozi deganlar va payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam asr haqida juda ham ko'p gaplarni gapirganligini e'tiborga olib ba'zi mufassirlar mana shu asrdan murod asr namozi ham debdilar biz ikkisiga ham o'naydigan kimsalarmiz chunki ikkisini aytyaptilarini biz qabul qilamiz mayli alloh asr deganda asrni nazarda tutdimi asr namozinimi ikkisini ham biz qabul qiluvchilarmiz lekin mana bu joyda asr deganligi uchun biroz asr namozini eslagandek bo'lyapmiz payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning hadislari bor olloh mana asr agar vaqtga qasam ichayotgan bo'lsa bu haqida qancha gapirsak oz vaqtni bo'lishligi asr bir asr bo'lishligi bir asrda qancha qancha ishlar bo'lishligi yoki asr deganda yuz yil emas umumiy bir vaqtni hisobga olgan bo'lsa mana shu vaqt ichida insonlar qancha ibodat qilib olishligi qancha tavba tasarruf qilishligi imkoniyati topilyapti ammo asr namoz deyayotgan bo'lsa demak bu yerda eng ulug' namoz esga olindi asr payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam aytadilarki kimiki asr namozini qasddan tark qilsa bir kungi qilgan amali habata bo'ladi dedi man taraka salatil asr faqat habita kulli amaluhu dedi habato itqi bilan bo'ladi o'zi habatani biz hayib bo'ladi habata bekor bo'ladi deb tarjima qilyapmiz aslida habata deb arab tilida de, bir hayvonni qorni ortiqcha narsa yeb yeb turib oxiri bo'kib yorilib o'lishlikni habata deydi e'tibor bering habata degan so'zga demak rasulimiz alayhissalotu vassalam aytyaptilarki kim asr namozini qasddan tark qilsa qasddan ta'kidlab o'taman qasddan tark qilsa uning hamma amali habata bo'ladi demak xuddi xuddi yorilib ketgandek bekor bo'lib ketadi u shuncha narsani qorniga joylaganda bir kunda qancha yaxshi amallar qiluvdi qancha yaxshiliklar qancha ezguliklar qancha narsa qiluvdi lekin shu asri tufayli endi u bekor bo'ldi mana bu alloh taolo asrga qasam ichyapti ekan rasulimiz alayhissalotu vassalamning ko'p hadislari nihoyat darajada asrga e'tibor berishligimizni talab qilinadi albatta bu yerda faqatgina asr namozini o'qib qolganini tark qilib ketaverishlik degani emas azizlar hamma namoz bizga birdek farz ammo asr namozini ko'p qilinishligi asrda fazilatni ko'p bo'lishligi bilan birga asr namozi eng bizlarni ko'p qazo qilib qo'yishligimiz mumkin bo'lgan bir vaqtdagi namoz hisoblanadi boshqa bir hadisda rasulimiz alayhissalotu vassalam ikkita sovuq namoz bor dedilar ya'ni insonlar uchun qiyin bo'ladigan ikkita sovuq namoz bor shuni doim o'qib yurgan odamlarga savoblarini aytdilar mana shu sovuq namozni bittasi bomdod bittasi asr dedilar ya'ni ikkalasi ham insonga qiyinchilik olib keladi tafsir ruhul bayonda tafsiri ruhul bayon degan tafsirimizda mana shu bobda shu asr surasida keltiradiki mana bu asr namozini tark qilishlikdagi bo'lgan gunohlarni sanab o'sha bir payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning oldilariga bir ayol kishini chiqqanligini keltiradilar bir ayol chiqib rasulimiz alayhissalotu vassalamga man shuncha gunoh qildim deb sochlarini yozib betlarini tirnab yerim ketganda zino qilib qo'ydim bola tug'ilib qoldi buni sirkaga idishga solib o'ldirdim keyin sirkalarni sotib yubordim deb yig'lab chiqqanligi haqida uzun bir hikoya keladi to'la hikoyasi hozir roviylari bilan esimga kelmayapti mana shu joyda eng e'tiborli tomoni rasulimizni javobi edi rasulimiz alayhissalotu vassalam u ayolni har bir qilgan gunohlariga yarasha bo'ladigan jazolarni aytib boshqa qilganlaridan keyin unga qarab seni bu ahvolda ko'rib betingni tirnab sochingni yozib dod deb chiqsang shu xotin bugun asr namozini qazo qilib qo'yibdi shekilli deb o'ylovdim deb aytibdilar shuning uchun ham asr namozi azizlar eng muqaddas namozlardan biri chunki birinchidan farishtalar shu mahalda almashar ekan bandalaringni nima holatda tashlab chiqding desa namoz o'qiyotgan holatida va tushuvchi farishtalar tushganda qandoq qabul qilib oluvding desa namoz o'qiyotgan holatda qabul qiluvdim deb javob bo'lar ekan ayni mana shu mana shu asl mahalda farishtalar almashar ekanlar bir kunlik xizmat qilgan farishtalar mana shunda birinchi tushgani ham namozda ko'rar ekan chiqib ketayotganini ham bizni namozda ko'rar ekan mana endi alloh taolo shu ulug' namoz bo'lgan asr namoziga qasam ichib aytyaptiki olloh asrga qasam ichaman ya'ni olloh o'zi aytyapti qasam ichaman albatta inson doim husrondadir pushaymonda nadomatdadir dedi olloh qasam bilan aytyapti inson doim pushaymonda nadomatda ekan inson baxtsiz bir holatda bo'lishligini alloh taolo qasam bilan aytyapti demak inson borki shunaqa deyapti alloh taolo qasam ichib aytaman deyapti alloh qasam ichib aytamanki inson doim husronda illa magar ham shunday kishilar borki ularni hayoti hasratda emas ular kimlar illallazina amanu mayli mayli mayli tek qo'yib qo'yinglar bir tutatib chiqib ketadi mayli إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر deb husron bo'lmaydigan pushaymon nadomat chekmaydigan odamlar kimlar ekanligini alloh taolo o'zi ajratib qo'ydi qasam ichib aytamanki inson doim hasratu nadomatda pushaymonda bo'lsa baxtsizlikda bo'lsa to'rtta odam hech qachon bunaqa holatda emas ekan demak uni birinchisi amanu iymon keltirganlar illallazina amanu va amilu solihati deyapti birinchisi iymon keltirganlar agar e'tibor berilayotgan bo'lsa alloh taolo baxtsiz bo'lmaydigan ya'ni baxtli bo'ladigan odamni holatini sifatini sanab beryapti birinchisi iymon ikkinchisi solih amal qilishlik va bir birlarini sabrga chaqirishlik haqqa chaqirishlik mana shu to'rtta narsaga ega bo'lgan odam husronda bo'lmaydi ekan pushaymon yemaydi ekan hayotida birinchisi iymon haqiqatda iymon keltirgan odam azizlar hech qachon hayotda hasrat qilmaydi chunki inson iymoni bilan ollohni taniydi mana shu iymonimiz bilan biz eng birinchi najot topamiz do'zaxdan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam aytdilarki man qola la ilaha illalloh dahalal jannat dedilar la ilaha illalloh degan odam o'zi jannatga kiradi dedilar lekin mana shu birgina iymon kalimasi la ilaha illallohni o'zi juda ham qiyin narsa muso alayhissalom allohdan so'ragan ekanki yo rabbiy menga bir xizmat aytgin bir buyruq bergin deganda alloh taolo qul la ilaha illalloh dedi la ilaha illalloh degin dedi la ilaha illalloh deb yurib yurib anchagacha yurganlaridan keyin allohdan so'radiki yo rabbiy san judayam manga oson bir buyruq aytibsan la ilaha illalloh ollohdan o'zga iloh yo'q deb iymon keltirish bu oson ekan bir qiyinroq narsa buyurgin dedi shunda alloh taolo agar shu oson bo'lsa shu oson narsani boshqalarga aytkizib ko'r dedi umrlarini oxirlarigacha aytkizishga jur'at etolmay qiyinchilik bilan o'tdilar bu kalima la ilaha illalloh kalimasi iymon kalimasi o'laroq sizu bizlarni iymonlik musulmon bo'lishimizga sabab bo'ladigan asosiy kalit vositasi ekan azizlar mana shu iymonimiz bilan biz hasratdan chiqamiz iymonli kishi mo'min degan nomga sazovor bo'ladi mo'min kishi alloh taoloni har bir buyurgan buyrug'iga endi itoat qiladigan bo'ladi nimani buyursa shuni qiladi alloh taologa iymon keltirdi ollohni bor va bir deb bildi yetti qavat yer tagida ketayotgan chumolini harakatini ko'rayotgan olloh mani qalbimda o'tib turgan narsani ham biladi degan darajadagi iymonga erishishimiz kerak qorong'i tunda o'tirganimizda odamlardan xoli bo'lganimizda ham olloh mani ko'rib turibdi degan darajadagi iymonga erishishimiz kerak payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni oldilariga bir sahoba kelib ya rasululloh manga bir narsani o'rgating shuni sizdan keyin boshqa hech kimdan so'ramay dedi shu o'rgatgan narsangiz meni butun najotimga kifoya bo'lsin degandilar rasululloh alayhivasallam unga qarab qul la ilaha illalloh summastaqim dedilar la ilaha illalloh deb turib shu gapingda mahkam tur dedi azizlar shunda biz shunaqa qila olyapmizmi la ilaha illalloh degan kalima ollohdan boshqa ilohi yo'q deb turib haqiqatda ham ollohdan boshqa ilohi yo'qligida ya'ni ollohni bor va bir deb bilgan bir holatda hayot kechira olyapmizmikin savdoyimizda ham yurish turishimizda ham hayot maishatimizda ham hammasida o'sha biz iymon keltirgan ollohni bor deb bilishligimiz mana bu bizni saodatimiz endi keyingisi solih amal dedilar va amili solihati iymon keltirgan va solih amal qilgan kimsalargina najot topuvchilarni ikkinchi ikkinchi sifati bo'lar ekan iymondan keyin amal solih amal hamma qaytargan narsadan qaytishlik bu solih amal o'zidan o'zi qilib ketaveradigan narsa solih amal bo'lmaydi shuning uchun iymondan keyin kelyapti bu yerda iymonga asoslangan solih amal bo'lsagina u solih amal hisoblanadi aytaylik allohni rizoligi uchun emas boshqa narsa uchun qilingan hech qanday har qanday xayri ehson qabul bo'lmaydi alloh qoshida faqat olloh uchun bo'lishi kerak albatta bu solih bo'lishligi uchun endi iymon darkor bo'lardi shuning uchun mana shu ikki narsani birinchi keltirdiki alloh taolo insonlarni butun umr pushaymon va nadomat chekib yurmaydigan holatga kelishlari uchun albatta endi ular iymon keltirishlari undan keyin solih amal qilishlari kerak ana bundan keyin bir birlarini sabrga chaqirishlik va haqqa chaqirishlik sabrga chaqirishligimiz bir birimizni doim sabrga chandib sabrga undab turishligimiz azizlar bu mo'minlarni bir birini o'sha husrondan chiqarishlik bo'lar ekan sabr deganda nimani tushunasiz deb agar bir insondan so'rasak hozir o'tirgan jamoatimizdan yoki bir birodarimizdan sabr nima o'zi desak bir xil javob bo'ladi ota onasi o'lganda sabr qilishlik bir joyi og'riganda sabr qilishlik shu bo'lsa kerakda sabr boshqa sabrni bilmayman deydi lekin sabr azizlar o'zi aslida uch xil bo'lar ekan sabr sabrun alal musiba sabrun alal masiya sabrun ala toa deb ulamolar bo'libdilar birinchisi musibatga sabr qilishlik ikkinchisi gunohga sabr qilishlik ya'ni gunohdan qilmaslikdan sabr qilishlik uchinchisi toat uchun sabr qilishlik sabr demak birinchisi musibatga bo'lar ekan musibat yetishligi insonga musibat deb atalinishligi bo'lgan har qanday narsa yetganda inson sabrda bo'lishi kerak musulmon odam besabr bo'lishi kerak emas ekan shuning uchun baxtli bo'ladigan odam bir birini sabrga chaqirishlik lozim musibat tushganda boshiga otadan ayriladimi onadan ayriladimi kuchidan ayriladimi dunyosidan ayriladimi inson darhol sabr qilib turib inna lillahi va inna ilayhi rojiun deydi hammamiz ollohnikimiz hammamiz ollohga boramiz deydi mana shuni o'zi u insonda sabrda turishlikka bo'ladi sabr uchun olloh juda katta bizlarga mukofot berdi ya'ni mukofoti innalloha ma'as sobirin deyishligini o'zi olloh sabr qiluvchilar bilan birga deyishlik sabr bobida keltirgan xabarlarda keltiriladiki insonni agar bir boshiga musibat tushsa eng og'ir musibatlardan bittasi insonni aytaylik o'zini farzandidan ayrilishi alloh buni bizdan uzoq qilsin agar deydilar imom termiziyda rivoyat qilingan sahih hadislardan birida shunday aytadilarki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam bir insonni farzandini azroil alayhissalom kelib jonini olsa ollohni huzuriga chiqqanda alloh taolo aytar ekanki mening bandamni ko'zining qorosini olib chiqdingmi bandamni bolasini jonini oldingmi demasdan alloh taolo meni bola meni bandamni ko'zini qorasini olib chiqdingmi deyapti qarang ko'z qorachig'ini nazarda tutyapti olib chiqdingmi deganda isroil alayhissalom aytar ekanlarki ha shunday qildim seni bandangni qalbini mevasini ko'zini qorasini olib chiqdim shunda olloh aytar ekanki ko'zining qorasidan ayrilgan ko'zidan ayrilgan bandam nima dedi inna lillahi va inna ilayhi rojiun deb sabr qildi hammamiz ollohnikimiz hammamiz ollohga boramiz o'zi bergan ne'matni o'zi oldi deb sabr qildi jazavaga tushmadi deganda alloh taolo aytar ekanki mana shu bandam uchun jannatda bir qasr quringlar bu qasrni hamd qasri deb atanglar mana shu bandamga o'sha qasrda inom etinglar bittagina sabr musibatga sabr qilishlik uchun payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam juda sabrli bo'lganlar azizlar sabr bobida sarvari koinotdaqa darajada sabrli inson hali kelmaydi shu sabrlari o'laroq siz bilan biz hozir ummati muhammad bo'lib o'tiribmiz bizga ozgina bir zarar yetib qolsa ozgina bir nima bo'lsa besabr bo'lib ketamiz lekin rasulimiz alayhissalotu vassalam juda sabrli zot edilar aziyatlarga sabr qilardilar farzandlaridan ayrilganligida sabr qilardilar hammasidan sabrda turardilar shuning uchun ham eng katta mukofotlardan bittasi mana shu sabrga bo'lar ekan mana bu biz o'rganayotgan suramizda ham mo'min kishi baxtli bo'lishlik uchun bir birini sabrga chaqirish kerak mana musibatga sabr qildikmi ikkinchisi ma'siyatdan sabr qilamiz gunohdan sabr qilishlik aytaylik aytiladi mana allohning qiyomatda arshini soyasida turadigan kimsalardan bittasi zati jamalin va husnin husnda va jamolda va mansabda chiroyli bo'lgan bir ayol zinoga taklif qilinganda inni axofulloh degan odam jannatda soyasidan boshqa hech qanday soya yo'q bo'lib turgan mahalda o'sha gunoh qilmasdan unga sabr qilgan kimsa u arshning soyasidan joy oladi demak gunohdan to'xtalishligimiz uchun ham sabr kerak bizlar sabr deganda faqat musibat sabrini tushunmaymiz ekan gunohdan sabr qilishlik ana bundan keyin sabrun ala toa toat qilishlikka ham sabr kerak namoz o'qishlik uchun albatta sabrlik bo'lishi kerak ertalab turishligi tahorat olishligi ro'za tutishlik qiyinchilik bo'lishligi haj uchun mashaqqat bo'lishligi hamma ibodatlarga sabr kerak shuning uchun mo'minlar bir birini sabrga chaqirib turish kerak ekan birodar sabr qiling boshingizga musibat tushsa sabr qiling toat uchun sabr qiling ma'siyatga sabr qiling doim bir birimizni sabrga chaqirib turishimiz kerak ana bundan keyin vatavasobil haq keyin haqqa chaqirib turish kerak haq nima bu azizlar qur'on haq nima bu hadis haq bu shariat mana shu narsaga chaqirib turish kerak bu qiyin qiyinligi uchun ham bu sabrni haqni ikkisini birga olib kelyaptiki sabrli bo'lgan kimsalargina bir birini haqqa chaqira oladi haqiqat bu qur'on bu hadis bu shariat buni bir birimizga chaqirib turmasak bu haqiqatni o'rgatib turmasak hamma narsa izdan chiqib ketib qoladi bir birimizni ogohlantirib turishligimiz bizni vazifamiz azizlar menda kamchilik bo'lsa siz aziz aytib turishingiz kerak sizda bo'lsa chunki mo'min mo'minni oynasi dedilar menda hech qachon kamchilik bo'lmaydi deb bo'lmaydi hammamizda kamchilik xofda turish kerak huzayfat ibn yamon roziyallohu anhu bu kishining laqablari sohibi sir rasululloh deydilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sirlarini bilardilar huzayfa ibn yamon roziyallohu anhuni rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'p sirlardan ogoh qiluvdilar eng katta sirlardan bittasi munofiqlarda aytib beruvdi huzayfa ibn yamonni chaqirib ey huzayfa bilib qo'ygin palonchi palonchi palonchi palonchilar munofiq deb aytuvdilar shuning uchun hazrati umar roziyallohu anhu xalifa bo'lganlarida janozaga kelsalar bundoq qaradilar huzayfa agar janozada ishtirok etmayotgan bo'lsa o'zinglar o'qiveringlar deb qaytib ketar demak u munofiq bo'ladi hazrati umar roziyallohu anhu ham hazrati abu bakr ko'pchiligi huzayfani chaqirib o'sha rasululloh tanitgan munofiqlarni bizga aytib bergin deganlarida yo'q bu menga omonat sirda ochmayman deb aytmovdilar hatto huzayfaga rasulimiz shunaqa ilmni o'rgatgan ediki munofiq haqida insonni yuziga qarab munofiq alomatini bilib qolardilar hazrati umar xalifa bo'ldilar qarang azizlar xalifa bo'ldilarda endi hammalari chiqib bu kishiga bayat qilish kerak biz sizga bayat qilamiz xalifamiz deb qabul qilamiz deb bayat qilyaptilar lekin hazrati umarning ko'ngillari to'lmayapti qo'rqib ketyaptilar odamlar bayat qilgan sari qo'rqib ketyapti chunki bayat qiluvchilar ichida huzayfa chiqmayapti bo'lmasa hazrati umar azizlar ashirai mubasharadan tiriklik mahalda jannatiysiz degan o'ntadan biri rost yo'ldagi xalifalardan rasulimiz alayhissalotu vassalamni qayin otalari bo'lgan eng zo'r sahobalardan rasulimiz allohma aizzal islama bi umar deb duo qilganlar umar bilan islomni aziz qilgin degan zot qo'rqib ketyaptilar bayat qilyaptilaru qo'rqyaptilar huzayfa chiqmaganiga oxiri qo'rqib ketdilar ayna huzayfa dedilar qani huzayfa dedilar shunda huzayfa bir chekkada o'tirdi o'ralaridan turib ya amiral mo'minin men shu yerdaman tashvish qilmang deyodilar alhamdulillah deb yig'lab yubordilar man huzayfa kelmaganiga qo'rqib ketdimki manda munofiqlik alomati bormikin deb dedilar hazrati umar aytdilar hatto huzayfani ba'zi ba'zida hazrati umar qo'llarini ushlab turib ey huzayfa meni yuzimga tez tez qarab turing agar munofiqlik alomatini ko'rib qolsangiz ayting deyardilar shuning uchun azizlar biz bir birimizni doimo haqiqatga chaqirib turishimiz kerak nima harom nima halol nima shariat nima buyurdi mana bu haqda aytib turmaydigan bo'lsa hamma qabohat bo'lib ketadi shunaqa odam keyin baxtli bo'lar ekan shunaqa odam nadomat chekmaydi ekan shuning uchun sahobalar rasulimizga kelib hatto ba'zi birlari amri ma'rufni to'xtatib qo'yishlikni ham so'raganlar amri ma'ruf qilmay qo'ysak nima bo'ladi har kim o'zini o'zi qilsa bo'lmaydimi deb hozir bizda ham borku qo'yni o'zini oyog'i bilan osadi qo'yinglar endi nima qilasizlar deb qo'yamiz amri ma'rufni shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki bir kema ketayotgan bo'lsa yomg'ir yog'yapti shekilli ochib berib turaversin narigi tomonga osh bo'lgan bo'lsa hozir suhbatimizni yakunlaymiz usta aka ayting agar bir kema ketayotgan bo'lsalar dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam kemani tepasida pastida odamlar ketayotgan bo'lsa o'sha pastidagilar tepaga chiqishlikdan uyalib pastini teshib olsa indamasdan tursanglar nima bo'ladi dedilar cho'kib ketadi agar amr ma'ruf qilmasa hamma shunaqa cho'kadi dedi shuning uchun bir birimizni haqqa chaqirib turishligimiz adashmovchilik kamchiliklarimiz bo'lsa aytib turishimiz kerak mana azizlar bu val asrni eng qisqa tafsiri bo'ldi man holatdan kelib chiqib qildim mana shu to'rtta narsani bilib olishimiz kerak iymon solih amal sabrga chaqirishlik haqqa chaqirgan inson demak hech qachon hasrat chekmaydi nadomat chekmaydi olloh qasam ichib aytdi buni alloh taolodan so'rab duo qilaylik qora akamlar qur'on o'qishib beradilar hozir o'sha qur'onlarni shu val asrdan boshlashlarini man iltimos qilardim oshdan oshdan keyin o'qisak yomg'ir yog'ib olar ekan bir ikkita o'qib qo'yinglar keyin ko'pchilik o'qiguncha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين ushbu قلنجان مبارك آياتي كريمة bizlardan قبول aylagin buning ma'no tarjimalaridan oz bo'lsada bilgan bo'ldik bundagi kamchiliklar bizning kamchiligimiz aytilingan ma'nolarda xatolar bo'lsa bu bizning xatoyimiz sening so'zing xatodan xolidir yo rabbiy kamchiliklari bo'lgan bo'lsa gunohimizni o'zing kechir uni to'g'irlab qo'ygin yo rabbiy buni eshitib o'rganar ekanmiz hasrat va nadomat chekuvchi baxtsiz kimsalardan bo'lib qolishligimizdan panoh so'raymiz va baxtli bo'lib solih amal qiluvchi iymon keltiruvchi haq va sabrda turguvchi kimsalardan bo'lishligimizni bir birimizni shu yo'lda da'vatda chiroyli holatda yashashligimizni nasib qilib hasrat va nadomatdan uzoq qilgin آخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر bitta attahiyatni ma'nosini aytib berishlik namozimizdagi attahiyot ko'proq bizlarda buni tashahhud deb aytilinadi guvohlik berishlik degan ma'noda attahiyotni sabablarini aytilinganda o'sha kitoblarda ba'zilarda durratul nosihin durrul majolis durratul vaizin mana shunga o'xshagan kitoblarda aytilingan bu shunaqa deb keltiriladi attahiyotni ya'ni payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam merosga chiqqanlarida aytilingan deyiladi lekin biz o'zimiz ham shu mavizani qilganmiz bu yerda isnodi sanadi roviysi berilmaganligi uchun biroz o'ylanib qolindi shu o'rinda vaqti kelganda bir narsani aytib qo'yishimiz kerakki azizlar aytaylik bir gapni gapirgan bo'linsa biz tomonimizdan yoki boshqa bir ahli ilm yoki ustoz tomonidan gapirilindi o'zimiz gapirdik keyin o'shanidan ham sahihroq chiqib qolsa biz bu narsani man buni gapirib qo'yuvdim endi bo'ldi deyishligimiz durust bo'lmaydi shu xato bo'lsa bu xato ekan deyish kerak bu mo'minlik alomati chunki bunaqa holatlar sahobalarda juda ham ko'p bo'lgan juda ham ko'p bo'lgan sahoba ikromlar bir gapni gapirgandan keyin yaxshiroq dalilli hujjat sahihlarni keltirgandan keyin o'sha gaplardan qaytganlar shuning uchun ba'zan shunaqa holatlar bo'lyapti ayniqsa hozir katta ustozlar masalan hazrat shayx aytyaptilarki shunaqa e, kitoblarni hammasini bir nazoratdan o'tkazib uni hadis boshqalarni sahih nosahihligini san'atlarini ko'rib keyin gapirilsin deyapti mana bu attahiyot bobida ham o'shanday kelgan sanada olloh o'zi biladi bu yerda aniq sahih deb aytiladigan bir holat emas kim tomonidan rivoyat qilingani juda qaysi imom buxoriymi kim robiysi bilinmagan lekin juda ham o'sha bir ma'nolari ajib bu attahiyotni payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam deydilar durati nosahin kitobida merojga chiqqanlarida o'sha ollohning sidratil muntahodan bo'lib o'tayotgan mahallarida qadam bosayotganlarida kiriboq attahiyatu lillahi vassalavatu vattoyibat debdilar attahiyatu lillahi degani tahiyot deb so'rashishlik salomlashishlikni aytadi bu yerdagi tahiyot so'zida demak qanaqa so'rashishlik bo'lsa hammasi shuni ichida masalan assalomu alaykum deymizmi yoki boshqa boshqa salomlashishlikka taalluqli bo'lgan hamma narsa shu tahiyot umumiy ma'nosida uni ustiga aliflom bilan kelyapti ma'rifa bo'lib kelyapti attahiyatu lillahi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam chiqqanlarida merosni shuni aytdi debdilar attahiyatu lillahi olloh uchun hamma tahiyyotlar bo'lsin va salovat va toibat va butun salovatlar va hamma yaxshiliklar ya'ni yaxshi salovatlar yaxshi salomlar hammasi olloh uchun bo'lsin ya'ni olloh senga salomlarim bo'lsin deyaptilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tahiyatu lillahi va salovat va toibat ana bundan keyin alloh taomidan rasulimizga javob bo'lib shunday bo'lgan ekan assalomu alayka ayyuhan nabiyu va rahmatullohi va barakatuh dedi ya'ni sizinga ey allohning payg'ambari salomlar va allohning rahmati va barakasi bo'lsin deganda rasulimiz alayhissalotu vassalam to'xtadilarda o'shanday joyda turib bitta o'zlarini hisobga olmadilar balki bizga o'xshash boshqa ummatlarni va solih bandalarni o'yladilarda assalomu alayka ayuhan nabiy va rahmatullohi va barakatuhga javob qilib assalomu alayna va ala ibadillahi solihin dedi yo robbi seni rahmating seni barakang bizga ham bo'lsin assalomu alayna bizga bo'lsin va ala ibadillahi solihin va solih bandalarga ham bo'lsin ana bu holatni eshitib turgan parda orqasida turgan jabroil alayhissalom ashhadu an la ilaha illalloh va وأشهد anna muhammadan abduhu va rasuluhu dedilar guvohlik beramanki allohdan o'zga iloh yo'q siz haqiqatda allohning bandasi va rasulisiz deb guvohlik keltirdilar mana bu joyda rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'shanday joyda turib ham ummatlarini hisobga olganligidan ta'sirlangandan ushbu gapni aytdilar deb yozadi ushbu kitobda lekin ma'nosi shundan iborat ma'nosi xuddi hozir aytganimizdek ya'ni attahiyatu lillahi salomlar bo'lsin alloh senga demak attahiyotni o'qiyotganimizda mana shuni o'zimiz tasavvur qilib o'qisak yanada chiroyli bo'ladi attahiyatu lillahi va salavatu va toibat yo rabbiy senga bo'lsin butun salovatlarimiz salomlarimiz hamma yaxshilik salom bo'ladiganki narsa bo'lsa senga bo'lsin ey allohning payg'ambari muhammad sallallohu alayhi vasallam sizga salom bo'lsin va bizga o'xshagan solih bandalarga ham salom bo'lsin guvohlik beramanki muhammad sallallohu alayhi vasallamdan allohdan boshqa iloh yo'qligiga va muhammad sallallohu alayhi vasallam allohning haq rasuli ekanligiga guvohlik beraman degan ma'noni beradi attahiyot mana shu namozda o'qilinadi shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam assolat merojul mo'minin dedilar namoz bu mo'minning merojidir dedi namozni shunday qabul qilish kerak ekan azizlar namoz o'qiganda inson namozda alloh taolo uchun qoyim qilayotganini his qilmoqlik kerak ko'pchilik holatlarda o'sha rukuga borganimizda rukudan qaytgan mahallarimizda sal bee'tiborroq bo'lib qolar ekan ko'p jamoat bilan o'qiganda ayniqsa bilinadi sami allohu liman hamida deb turib tugamasdan turib allohu akbar deb sajdaga ketilib yuboriladi bu bo'lmaydi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam aytdilarki to'xtaganingdan keyin suvaying qaror topsin dedilar sami alloh liman hamida deganimizda oxiriga yetib to'xtasin qattiq tursin keyin allohu akbar deb ketsin yolg'iz o'qigan bo'lsak samiallohu liman hamidadan keyin robbana lakal hamdi ham aytaylik imom bilan o'qiyotgan bo'lsak imom samiallohu liman hamida deganda orqadan muqtadiy albatta robbana lakal hamdi aytsin chunki haligi aytilgan samiallohga allohga javob bo'ladi samiallohu liman hamida degani samiallohu olloh eshitadi liman hamidahu kichkina hayam bor shu yerda hamida hamidahu kimki ollohni maqtasa uning maqtovini olloh eshitadi degan ma'no bor samiallohu liman hamida kim ollohni maqtar ekan albatta uni olloh eshitadi olloh kimni maqtasa maqtovini eshitadi deb turib bu yerda hech qanaqa maqtov aytilmayaptida agar e'tibor qilayotgan bo'lsangiz so'zga olloh kimni kim ollohni maqtasa olloh buni eshitadi deb qo'yib turib indamasdan ketishlik o'rniga endi shu gapni aytgan odam tasdiqi uchun robbana lakal hamd yo robbimiz senga hamd bo'lsin deb qo'yish kerak olloh maqtuvni eshitadi deb turib o'zi qilmasdan ketib qolsa bo'lmaydi allohu liman hamida dedimi to'xtasinda robbana lakal hamd desin yo robbiy senga bizni hamdimiz bo'lsin imom aytganda muqtadiy shu gapni aytsin ana bundan keyin allohu akbar deb keyin sajdaga borsin sajdadan qaytganda ham rukuda qanchalik turgan bo'lsa shu darajada tursin sajda orasida keyin borib yana sajda qilsin mana shuni tadilul arkon o'sha arkonlariga adolat qilishlik deydi asli tadilul arkon bilan juda chiroyli qilib o'qilish kerak chunki bu allohning ibodati namozni shosha pisha o'qib bo'lmaydi buni namoz o'g'risi deganlar payg'ambarimiz alayhisalotu vassalam eng yomon o'g'ri namoz o'g'risi deganda sahobalar haylanib namoz o'g'risi ham bo'ladimi yo rasululloh deganlarida namoz o'g'risi deb o'sha qush uchun bir don cho'qigandaqa tez tez cho'qib cho'qib o'qigan namozni namoz o'g'risi deydi deydilar bunday namozni bee'tibor qilib o'qigan odamlarni namozi yuziga uriladi qiyomatda deydi shuning uchun namozni o'qib bo'lganimizdan keyin e'tibor bersanglar domlalarimiz doim duo qiladilar vala tadrib vujuhana namoz bilan bizni yuzimizga urmagin deb allohdan so'rab qo'yamiz nima uchun chunki o'shanaqa bir holat bo'lib qoldimikin degan xavf bilan namoz o'qiganimizda demak azizlar sami allohu liman hamida degandan keyin ham turib sunnat mustahab hamma amaliga qarash kerak bu mustahab ekan bu sunnat ekan deb bo'lmaydi hamma odobiga to'la va chiroyli qilish kerak bizni hanafiy mazhabi ulamolari imom azam mazhabida namozni eng oxirgi e'tiborlik tomonigacha qaratdi eng zarracha mustahabigacha makruhni ham eng mayda makruhigacha e'tiborini qildilar shunga muvofiq o'qish kerak namozni masalan aytaylik do'ppi kiyib o'qishlik bu ham chiroyli odobdan hisoblanadi sunnat hisoblanadi shunday o'qishlik namozimizni xushu huzu bilan o'qishlik rukuga borganimizda rasulimiz alayhissalotu vassalam aytgandaqa holatda qattiq turishlik ustilariga bir kosada suv qo'ysa to'kilmaydigan bir holatda samialloh liman hamida degandan keyin yana turishlik bu endi bu yerda hamma chiroyli namoz o'qib turuvchi kimsalar bo'lganligi uchun biz aytyapmiz albatta bir odam yangi namozni boshlaganda bunaqa qo'rqitib bo'lmaydi namoz o'qishlik ancha murakkab ekan deb qolmasin azizlar bir yengillik bilan sekin sekin o'rgatilib boriladiyu bu yerda o'tirganlarda mana shunday yuzlardan allohdan umid qilib ko'rib turibmanki hamma namozxona o'tiribdi birinchi yillardan beri namozga muhabbatimiz ziyoda kimsalarimiz shuning uchun hozirgi savolga ham javob bo'lib qolsin tariqasida aytyapmizki namozni to'la va chiroyli odobi bilan o'qish kerak sahobalar aytadilarki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam bilan namoz o'qiganimizda ba'zan bu kishi rukuga borganda rasululloh sallallohu alayhi vasallam rukudan qaytishni esdan chiqarib kim deb o'ylab qolardik dedilar sajdaga borganlarida ham sajdadan qaytishlik esdan chiqib qoldimikin deb o'ylardi shunaqa uzoq sajda qilardilar ya'ni chiroyli sajda qilib subhana robbiyal azimni uch marta aytilinadi bu uch marta aytishlik aqallasi eng ozi lekin besh marta aytsa yetti marta to'qqiz marta o'zi yolg'iz o'qiganda shuni o'qish kerak ammo jamoat bilan o'qiganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam eng zaifini eng qarisini e'tiborga olib o'qishlikni targ'ib qildilar jamoatda imomlikka o'tib qolinganda orqada turgan eng zaif odamni kuchsizini hisobga olish kerak shu odamni toqatini hisobga olib o'qish kerak uni odamni toqatidan ortiq qiynab yuborish kerak emas shunaqa holatda ibodat qilib o'qilish kerak yana bir narsa namozlarimizda masjidlarda juda judayam chiroyli e'tibor qilishlikni bizni mazhab ulamolari talab qiladilar hamma mazhab ulamolari ahli sunna o'zi hammalari safni chiroyli qilishlikka safimizni tekis bo'lishligidan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam faxrlanadilar maloikalarning safi deyardilar maloikalar farishtalar shunaqa saf turar ekanlar tekis bo'lib oralarida bo'sh joy qolmasdan zich bo'lib sahobalar o'qiganlarida yelkalari shilinib ketardi ekan bir biriga tegib shunaqa namoz o'qirdi ekan rasulimiz alayhissalotu vassalam ba'zan namozda orqalariga qarab sahobalarga safiylar tekkizlanglar turinglar derdilar hatto hadis va hayotda mana shayx hazratlari yozibdilarki qo'llarida cho'p olib cho'p bilan ham to'g'irlasdi ekanlar voy sen mundoq tur mundoq tur deb cho'p bilan to'g'irlardi ekanlar mana shu safni judayam e'tibor qilingan mana rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu saf boblarida aytilgan hadislarni ko'rsalaringiz judayam o'sha hadis va hayotni chiroyli bergan beshinchi to'rtinchi mana boblari namoz boblarini qismlari berilgan kitobni ochib o'qilinsa shu hadislarda keltirilgan lekin afsuski shuncha yaxshi kitoblar chiqyapti diniy idoradan diniy qo'mita tomonidan biz o'qimaymiz o'shalarni o'qib o'rganish kerak tayyor o'zbekcha tarjimasi sharhi bilan bunaqa imkoniyatlar juda keng berilingandan foydalanib shukur qilish kerak umuman man judayam xursand bo'ldim hozir namoz haqida savol berilingandan savol shunaqa bo'lsa ekan rohatlanamiz ba'zan shunaqa savollar berilib qoladiki uni na ibodatimizga foydasi bor na jamiyatimizga na hayotimizga aytaylik bir safda bitta birodar o'tiradida bu safda ikkinchi bir birodar o'tirib biz orqali bir birini shapaloqlashadi u berayotgan savol narigi odamga tegyapti bu odam kelib o'sha odamni ziddiga savol beradi biz o'rtada bilmagan holatda ikkalasini urib turibmiz bu savol berish bunaqa savol berishlik durust emas savol haqiqatda bilmagan narsani so'rash kerak yoki bo'lmasa o'zi biladiyu bir birodari shu narsani bilib qolsin degan umid bilan so'ranishi kerak mana namoz haqida namoz azizlar shunaqa bir murakkab narsaki buni hech kim oxirigacha hali bilib oldim deya olmaydi bizni ustozimiz madrasada o'ttiz yildan ortiq fiqdan dars bergan edilar fiqdan shu kishi aytardilarki agar man namozni shu oxirigacha o'rganib olganimda baxtli bo'lardim deb qo'yardi o'ttiz yil fiqdan dars beruvdilar namozni ichidagi mayda chuyda narsalar ba'zan o'zimiz ham namoz o'qiyotganimizda bu hammada bo'ladi biror amal bo'lib qolsa shunga sajda sahu qandoq qilinardi keyin shunga sajda sahu qilinarmikan o'sha yerda o'zida o'ylanib qolamiz lekin afsuski marosimlarimizda amri ma'ruflarimizda namoz haqida savol berilinmaydi mana sami allohu liman hamida nima degan deb biror kishi hali so'ramaydi yoki hayot yoki sura fotiha alhamdu doim o'qilinadi o'zi alhamduni o'qishlik o'zi nima qur'onda ya'ni mana shu namozda alhamdu qolib ketib qolsa nima bo'ladi ekan u suradan keyin o'qilib qolsa nima bo'lar ekan mana shunga o'xshagan savol savol qilsa chiqaveradi lekin bir narsani bilish kerakki bu so'ralinayotgan narsada azizlar mabodo biz bilmay qolsak bu bizni o'sha joyda uyalib qolganimiz emas bilmasa olib qochishdan olloh saqlasin bilmasak bundan xijolat bo'lmanglar domlani uyaltirib qo'yaman deb agar bilmasak oshkora aytamiz biz shu savolni bilmaymiz ekan birodar yoki esimdan chiqibdi bir kitobdan yo bir ustozdan ko'rib javob beramiz deyishlik bu o'sha odamni ham boshqasini ham xolis bo'lishligi bunaqa narsa bo'lib qoladi bizda bizga ko'p bo'ladi savol berganda doim aytamiz taqsir shuni bilmaymiz ekan bir kitob ko'ramiz yo bir ustozlardan so'rab aytarmiz bir ko'rganimizni eslatib qo'ying deymiz lekin bilmasa ham o'zimizcha aytib yuborishlikdan saqlanamiz ammo namoz bobida esa doim so'ralinib turganligi uchun ko'p narsasi o'qilib turiladi javob beriladi lekin shu namoz bobida ham ba'zan savollarga javob berolmay qolyapmiz bu o'z öz o'zidan domlalarimizni ham ahli ilmlarimizni ham o'zimizni ustimizda ishlatishga majbur qiladi hamma narsani ofati bo'ladi domlachilikda ofati bo'ladimi deganlarda ha bo'ladi savol bermaydigan qavmga yo'la qilib qolsa o'sha domlani ofati degan ekan chunki domla ishlamay qo'yar ekan so'ramasangiz savol bermasangiz yuraveradi biz o'zimiz xona o'zimizga bilmay qolamizki hamma narsa esdan chiqadi shuning uchun alloh rozi bo'lsin sizlardan azizlar namoz haqida savol berilganligi uchun bundan keyin ham boshqa ustozlar kelganda mana peshqadam ustozlar keladi ayniqsa hazratga o'xshagan ustozlar kelganda ahamiyatli savollarni beraylik azizlar shariatimizga eng zarur bo'lgan hayotimizni o'ylantirib turgan narsalarda so'rab so'rab o'rganish kerak shunda bizlar to'g'ri savol bergan va to'g'ri xulosa chiqargan bo'lamiz alloh taolo hammamizni ibodatimizni chiroyli qilsin mana bu attahiyotni o'qiyotganimizda allohga salom berayotganimizni rasulimizga salom berib o'zimizga salom berayotganimizni guvohlik keltirayotganligimizni his qilib liman hamida robbana lakal ham deganimizda yo robbim senga hamdu sano bo'lsin san maqtovimizni eshitguvchi zotsan deyotganimizni his qilib sajda qilayotganimizda robbim oliy bo'lgan robbim sen oliysan deb allohga iltijo qilayotganimizni olloh uchun yig'lab xor bo'layotganligimizni his qilib ibodat qilishligimizni nasib qilsin alloh yuzimizga namoz bilimiz bilan urmasin namozni riyo uchun o'qib qolishligimizdan ham allohni o'zi saqlasin namozni unutuvchilardan bo'lishligimizdan saqlasin benamoz bo'lishligimizdan saqlasin duoga qo'l ochib turgan hammamizni xonadonimizda birorta ham benamoz qolmasdan hammamiz peshonasi sajdaga tegadigan kimsalardan bo'lishligimizni nasib aylasin xususan kuyov to'ramizning yangi oilalari bilan ibodatda bardavom hayot kechirmoqliklarini bulardan namozxon zurriyotlarini ko'payib borishligini alloh nasib qilishligini so'rab duo qilamiz o'zing qabul aylagin yo robbiy duolarimizni mustajab qilgin وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر